Jimat punya cerita dengan judul Danyang Kuburan Ngemplak Ngamuk. sengaja bengi kuwi wong papat ketemu kendurenan genep satus dinone Kang Yatno lurah Muklis Bayan Kirno Mudin Saiin lan kami tuwa Masdar padha rembukan ngalor ngidul sawise undangan liyane padha bubaran mulai suang-suang Wiwitane rembukan bapak patine sing lagi dibancai krana lara River Koronis sing ora bisa ketulungan najan wis digolekake saking tetombo. Uga nyenggol ngenani pager kuburan sing mung cagake sing isih ngadeg lan perlu inggal-inggal diganti. Lereke omongan tekan banyu tlaga sak sing dadi sumber siji-sijine ing desa ngemplak. Embuh wis kaping pira nyoba gawe sumur. Parandene ora ana siji-siji sing bisa nyumber. Nalika ngrembug anane wayang krucil sak kotak sing manggoning ing cungkup kulon, suarane omongan malih wah dadi rame. Manut penemune sampeyan kepiye Kang Bayan? Tembunge lurah muklis marang pawongan sing lungguh silo ing tengenane. pancen barang niku pun ketinggalan jaman kang gini kanan jaman sak niki sampun kawon kalian hiburan dangdut nopo dene layar tancep nanging ringgit menika rak warisan leluhur ingkang kedadipun jagil stantunipun nopo anjinge digantos ingkang langkung modern to lurae becike pancen yo ngono kang bayan wayang krucil sak kotak kuwi wis dilalekke bocah-bocah nom lan perlu diganti hiburan sing luwih disenengi generasi zaman saiki. Hadroh contone. Sumambungi mudin saiin rodok kenceng. Ning suk nek dengi nyadranan sing dinggo ramen-ramen juropo. Semaure bayan kirno kaya semutakon marang awa itu. Umpama nyadranan tanpa wayangan ngunurak. Yora popo tokang bayan. Yora popo tokang bayan. pitakone kami tuwa Mas Darmi terang. Yen tak kuwi aku ora terang po. Nyatane anggere nyadranan yo ajek wayangan ing cedhake cukup kuburan lho. Kabare kuwi rak yo mung ora mung kanggo masyarakat ning kanggo badan yang sing bau reksa. Wong telu padha mantuk-mantuk meh bareng. Banjur meneng sawetara nganti bayan kirno nyambung rembug. Jur saniki kersane ora edes Jalaran perkara iki nyangkut kepentingane umum, becike yo dirembuk suk yen musyawarah desa pranyoto musawarah minggu awaning balik desa ngasilake keputusan yen wayang krucil sakotak lan gamelan seperangkat sarujuk didol duwite ditanjake kanggo tuku alat samproh arep ben karang tarungane ben duwe kegiatan wayang sekotak lan gamelan mispayu payu sing nuku sawijine dalang saka tuban kanthi rega rodok miring Duit gelis ke alat musik terbangan lan seragame penabuh. Lurah lan kabeh sing yen melu nyarujuki yen wayang didol. Bareng ngerti penampilane bocah-bocah karang taruna terus mesam-mesem kebak teges. sadurunge nyadranan. Masyarakat padha geger rame jalaran saben wengi. Ana kedadian aneh. Ana swara playune jaran turut dalan mubeng-mubeng desa. Parane omongan banjur gatuk-gatukake karo ilange wayang lan gamelan ing cungkup kuburan nyemplak. Lurah Muklis dhewe atine melu goreh. Dalan ngarep omahe ora luput saka swara-swara playune jaran meh saben wengi. Kamangka selawase dadi lurah nembe iki ana kedadian Nyolowati. Kedadian sing bisa ndadekke ati jiri lan lan miris. kami tuwa ing bali desa wong loro padha adreng anggone ngrembug bab kahanane warga masyarakat sing tansaya ora jenjem saben wengi Munggo pratikelmu piye wong genah kahanan masyarakat tansah ora tentrem saploke wayang lan gamelaning cukup didol lan nyatane apa sing dialami masyarakat kuwi ora mung kabar ngaya wara Despundi nggih lurai Sedaya sampun lumampah turak dereng tamtu pangamuke kapal saben dalu menika jalaran saking cale ringgit ing cungkup ning sadurunge wayang kuwi didol nyatane ora tau ana kedadian sing aneh-aneh iki lho menawi ngaten nggih monggo dirantos kemawon ngantos bibar sedekah bumi mbok menawi wonten ewah-ewahan Dino dengi nyadalan warga masyarakat podon litir budal menyang kuburan bawa encek isi ambeng jejer jejer diseleh saku pengicungkup sesawangan sing tansa jektine musab sentahun mestuti lakuni poro luhur wiwit kawuri emani kelakoni corotnya dranan rodok bidokar adat sabeni sing krosorek deng bawa pagelaran wayang Dino kuwi malih rasa sepi tanpa swara gamelan. Wis ora krungu suluke dalang, mung ana saperangan pawongan sing ngobong menyang sak cungkup. Rampung ditungani mudin banjur padha mulih dewe-dewe. sak rampungnya acara nyadranan ana kedadian gegirisi omahe lurah muklis diparani ya kuwi jaran tunggangane mbah danyang degar-degar ngubengi omah sinarto swara-swara bengenge ora leren-leren wong sak omah lan tangga kiwa tengen padha wedi Esuke ana kabar yen Lurah Muklis nandang loro dadakan kaya wong kesurupan. Ilate melet-melet, mripate mendolo. Warga masyarakat sing padha nyambangi rasane yen lurae loro niku sebab pengamuke danyang cukup kemplak. Tambah dino suara rasane ora sudo nanging malah tansaya dawa tekan ngendi Ing warung tumekan pasar krempieng rembuk bab lorone lurah malah ngombro-ombro. Nalika ketemu minggu bengi ing omahe lurah Muklis, mudhen saiin lan kami tua Mas Dar lan rembukan akeh-akeh. Yen bener pengamuke danyang cungkup ngemplak kuwi krana ilange wayang, njur kepriye nasipi awak dhewe. Genah kene melu nyaruju rembuk. Kuwi rak kabar sing durung cetha kasunyatan ta Tembung-tembung sing durung kepara mesti benere. Awake dhewe ora perlu goreh, ora perlu bingung dhisik, Kang. Ning kedadian sing wis kelakon kaya-kaya aweh pertanda lan pepeling, mestine awake dhewe kudu tanggap, Din. Ambok menawa wae kedadian kuwi mung tiba kebenaran wae. Loro warase menungsa wis ana sing atur. yen pancen wis dikersake titah ngendi sing bisa suwala wa mulih saka omahe lurae wong loro kuwi pikirane sih bubel pitakonan gedhi sing durung antuk wangsulan gumatok. ana rasa rijiwe sing angel dikipatake wewayangan loro ni lurah malah katon gawang-gawang memedene banjur kaya ana reg mengimbah danyang cukup ngemplak sing ngoyak-oyak ngarah patine wong loro sembahyang subuh ing langgar mudin sae inwis ora bisa ngimami. Penduduk malih dadi geger rame. Ono pawarta yen mau bengi mudin sae lan kami tuwa Masdar ambruk lara meh bareng. Kahanane meh padha karo Lurah Muklis, ilate melet-melet mripate mendolo. Sapungkure ambruke bebau desa kalorone, wong sadesa padha kami weden campur rasa wasumelang. kuatir yen pengamuke Mbah yang cukup ngemplak merembet tekan warga masyarakat sing ora duweni luput. isih sore kahanan bisa wis krasa sepitin trim. Lawang-lawang padha ditutup rapet. Warung-warung sing adate padha buka nganti tengah wengi, wis ora ana sing wani ngadep meja gelar dodolan. Bayan kerno tanggap ing kahanan. Arepe dikaya ngopo genah kuwi ya klebu tanggung jawab. Kanggo golek dalan ngawekani kedadian-kedadian aneh lan nyolowati. enggal nyuwun pituduh marang wong pinter sing ngerti alang ujuri bangsane lelembut sing didujuk omahe Mbah Jamal dukun kondang sing sedhik marang salwiring kawruh tek kliwering alaming lelembut Hayan Kirno jlentre akeh-akeh ngenani ilange wayang kucil sakotak lan gamelani serta kegayutan karo kedadian kedadian Nyolowati pancen bener yen dina-dina iki mbadanyang nembe murina lan ngamuk jalaran wayange sekotak ilang lan bakal njaluk ijol nyawa sing gunggunge padha karo oleh wayang ing jero kota krungu tembunge Mbah Jamal bayan kena sanalika jumlah ora kuwowo ngucap kaya ora percaya marang apa sing lagi dirungu carane nyandet pangamuke Mbah Dayang pripun Mbah wayang sakotak lan gamelan kudu bali. Wayang lan gamelan ingkang asli, Mbah. Kudu sing asli ora kena diganti liyane. Ing rembuk desa candhake usaha balekake wayang lan gamelan antuk kawigaten nomor siji. Kabeh aweh uyung, Dono sing dibutuhke wis dicukupi. Kelakone niat gawa mulih wayang lan gamelan ora nemu pepalang. Minggu sore Bayan Kirno sambang menyang dalang Subianto ing merak urak. Sing ditamoni katon kaget Bareng diceritani akah kebab ilangi wayang kucil lan pengamuim Mbah Danyang cukup ngemplak Meripati melu koco-koco Mulo naliko wayang lan gamelan sing wis didarbi Arif dipurih digawi Bali Menyang cukup ngemplak Dalang Subianto ora kabotan senajan mung diregani sapengaji anggone duwiti sakawit malah nalika ditembung bayan kirno supaya wayangan ing cukup kuburan ngemplak subyanto nyagui kanthi bungae ngati sing digawa waranggana kondang nyiwanti kah lan sriwen ayo bersih nadyan durung wayah nyadranan dina kuwi ing cukup kuburan regeng banget swara dalang swara gamelan lan swara gending nganyut-anyut rinoso nentrem keatine sing padha ngrungu warga masyarakat sing nonton katon tumplek blek lanang wadon nom tuwa kaya ora ana sing kari gedene kawigaten kuwi mbok menawa krana anane prastawa-prastawa sing gegirisi jalaran pengamuke badanyan nyatane bubar kuwi warga masyarakat wis ora diganggu meneh dening swara-swara playune jaran tunggangane Mbah Danyang sing adate begar-begar saben tengah wengi elok ing lelakon sadina sawise wayang kucilan gamelan dibalekake menyang panggonane sakawit lurah muklas mudin saikin lan kami tuwa masdar bali waras koyo wingi ...percoyo ora percoyo pancen iki nyata kalakon mula dulur-dulur kabeh aja sampe ngilangi adat budaya Jawa aja sampe ngilangi apa kang nate dianjurake para leluhur kita eling eling lan waspada anda bersama tim Cima.